piektā nodaļa. Tajā vakarā Roņi ar savu tēvu kādu brīdi pasēdēja pavarda priekšā, un viņa atcerējās, ko bija gribējusi uzzināt ko tu esi ņēmis bez prasīšanas, kā Borka sacīja. Hmm, Matis norūcās. Kā es baiļojos, ka tu miglā neatradīsi mājas, Roņa, meitiņ. Bet es taču atradu, Roņa atteica. Saki man, kas tas ir, ko tu esi ņēmis bez prasīšanas? Paskaties tur! Matis nenovērsdamies noguns rādīja. Vai neredzi, tas ir uz mata kā tāds vecis. Kat! Tevi nelabais uz mata kā borka. Bet Roņa liesmās nespēja saskatīt nekādu borku, un tas viņu arī neinteresēja. Kas tas ir, ko tu esi ņēmis bez prasīšanas? Viņa tiepās. Kad Matis neatbildēja, to darīja plikpaurs pērs. Daudz ko. Kā tad, ka daudz ko nu dien? Man vajadzētu tikai sākt skaitīt. Liec labāk mieru. Matis dusmīgi noteica, ar to es pats tikšu galā. Visi laupītāji, izņemot plikpauru pēri, jau bija devušies uz savu guļam kambaru, un lūvis bija ārā, lai uz nakti pabarotu vistas, kazas un aitas, tā lab vienīgi plikpauras pērs dabūja dzirdēt Matisu skaidrojumu roņai, kas laupītājs tāds īsti ir. Tāds, kas ņem mantas, bez prasīšanas un bez atļaujas. Par to nu Matisam kaunēties nevajadzēja gluži otrādi. Viņš aizvien slavināja sevi un lielījās, ka ir visvarenākais laupītāja vadonis pāri visiem kalniem un mežiem. Bet nu, viņš drusku sastomījās, kad viņam to vajadzēja stāstīt Roņai. Protams, Matis bija nodomājis darīt viņai to zinām maz pamazām, nu, tas taču bija nepieciešams, bet viņš bija gribējis vēl kādu laiku nogaidīt. Tādam nevainīgam bērnam kā tu, Roņa, meitiņ, es par to necik daudz netiku agrāk stāstījis. Nē, nevienu pašu vārdu tu neesi bildis, plikpārs pērs apgalvoja. Nedz arī mēs drīkstējām, ko sacīt. Vecais vīr, vai tu drīz neiesi pie miera? Matis apjautājās, bet plikpārs pērs atteica, ka to viņš nedarīšot viss. Šo te stāstu viņš gribēja dzirdēt. Un Roņa saprata. Nu viņa beidzot aptvēra, no kurienes viss nāca. Viss, kas laupītājiem bija zirgu mugurās, Kad viņi vakaros pārjāja mājās, visas mantas, maisos un paunās, visi dārgumi šķirstos un lādēs, tādas lietas neauga kokos. Viņas tēvs tās gluži vienkārši atņēma citiem cilvēkiem. Bet vai tad viņi nav dikti dusmīgi, ka tā paņem viņu mantas? Roņa jautāja. Likpaurs pērs ķiķināja. Aiz dusmām šņāc kā zostēviņi! Viņš apgalvoja, ai, ai, ai, ai, ai, to tev vajadzētu dzirdēt. Vecais vīrs būtu labi, ja tu beidzot dotos pie miera, Matis sacīja, bet par to plikpārs pērs joprojām negribēja dzirdēt. Dažs labs raud arī, viņš stāstīja Roņai, bet tad Matis iebļāvās. Tagad tu turēsi muti, vai arī es izlingošu tevi ārā. Pēc tam viņš noglauda Roņai vaigu. Tev jāsaprot, Roņa, tā jau tas notiek, tad tas allaž ir darīts, par to nav ko celt traci. Nē, kurnu! Plikpārs pērs piebilda. Bet ļaudis gan pie tā ne mūžam nevar pierast. Tie tikai kauts raud un lādes, ka prieks skatīties. Matis nikni paglūnēja uz viņu, bet tad atkal pievērsās ruņģai. Mans tēvs bija laupītāja vadonis, tāpat kā mans tēva tēvs un tēva tēva tēvs. To tu zini, un es neesmu kļuvis sliktāks. Es arī esmu laupītāja vadonis, visvaranākais pār visiem kalniem un mežiem. Nu, Tu taču, Roņa meitiņa, arī kļūsi par tādu pašu vadoni. Es? Roņa iesaucās. Nemūžam! Ne par ko, ja cilvēki kļūst dusmīgi un raud! Matis kasīja pakausi. Nu, viņam bija raizes. Viņš gribēja, lai Roņa mīlētu un abrīnot viņu tāpat, kā viņš mīlēja un abrīnoja Roņu. Un nu viņa kliedza nemūžam – un it nemaz negribēja būt par laupītāju vadoni kā viņas tēvs. Tas darīja Matisu nelaimīgu. Kaut kā viņam vajadzēja Roņai iestāstīt, ka tas, ar ko viņš nodarbojas, ir labi un pareizi. Saproti, Roņa, meitiņa, es ņemu tikai no tiem, kas ir bagāti, viņš apzvērēja. Tad meķinīt apdomājās, un dodu tiem, kas ir nabagi. Tā es daru. Tad plikpaurs bērs ieķiķinājās. Jā, dudien, nu tiesa, kas tiesa! Veselu miltu maisu tu iedevi tai nabadzīgajai atraitnei ar astoņiem bērniem, vai atminies? Kā tad? Matis piekrita. To es izdarīju, no visas tiesas. Viņš apmierināts nobraucīja savu melno bārdu. Nu viņš bija dikti mierā gan ar sevi, gan plikpauru pēru. Plikpaurs pērs atkal sāka ķiķināt. Labā tu viņa gan tev ir matis. Rau, kopš tās reizes būs apritējuši turpat vai desmit gadi. Jā, gan nabagiem tu dod kā nu ne, kā likts katru desmito gadu. Tad Matis iebļāvās. Ja tu neiesi pie miera, tad es zinu kādu, kas tev palīdzēs uz turieni aizvelties. Bet to nemaz nevajadzēja, jo no āra ienāca lūvis. Blikpaurs pērs nozuda bez jebkādas palīdzības. Roņi iegāja gultā, un kamēr lūvisa dziedāja vilka dziesmu, pavardā izdzies uguns. Roņa gulēja un klausījās, un nemaz neraizējās, vai viņas tēvs ir laupītāja vadonis vai nav. Tas bija viņa smatis, un to viņa mīlēja, lai ko tas darītu. Tonakt viņa gulēja nemierīgi un sapņoja par pazemes balsīm un viņu vilinātāju dziesmām. Bet no rīta pamodusies viņa nekā vairs neatcerējās. Birku gan viņa atcerējās. Turmākās dienas viņa dažreiz iedomājās par Birku. Diez, kā viņam klājas tur, Borkas cietoksnī, un cik ilgs laiks paies, līdz Matis beidzot izdzīs viņa tēvu un visus viņa laupītāju salašņus no savas pils. Katru dienu Matis skala jaunus, milzīgus plānus, bet nekā jēdzīgi no tiem nebija. Neder, plikpaurs pērs sacīja, lai kori Matis izdomāja. Tev jābūt viltīgam kā vecam lapsu kūmiņam, jo ar varu tā lieta neies. Matisam nevedās būt viltīgam kā lapsas kūmiņam, bet viņš darīja visu, kas viņa spēkos. Un kamēr viņi tā prātoja, nekas daudz netika salaupīts. Laikam jau arī borkas laupītājiem bija citi darbi padomā, un cilvēki, kuriem šajās dienās vajadzēja doties pa laupītāju taku, mutes vien ieplet, nemandīdami nevienu laupītāju. Viņi nesaprata, kāpēc te viss ir tik mierīgi. Kur palikuši visi lielceļa laupītāji? Fokta kareivi, kas tik neatlaidīgi bija vajājuši borku, atrada alu, kur viņam bija laupītāja midzenes, bet tā nu bija tukša un pamesta. Borku nekur neredzēja, un kareivi bija priecīgi, ka beidzot var atstāt borkas mežu, kas pret rudenu bija kļuvis tumšs, augsts un lietains. Viņi zināja, ka tālāk projām Matisa pilī arī mājoja laupītāji, bet labprāt negribēja to atcerēties. Sliktākas vietas par to vairs nebija, un laupītāja vadoni, kas tur siroja, bija grūtāk notvert nekā ērgli klīns virsotnē, to viņi labāk atstāja mierā. Visvairāk laika Matis izšķieda mēģinādams izzināt, kas pils ziemeļu galā Borkas laupītājiem ir padomā un kā vislabāk tikt tiem klāt tāpēc viņš katru dienu devās izlūgājienā. Kopā ar pāris vīriem viņš apjāja apkārt mežam no ziemeļiem, bet iebrucējus nekur nemanīja. Tur viss bija kā izmirs. It kā tur nebūtu neviena borkas laupītāja. Pamatīgi garas virvju kāpnes gan viņas jau bija novījuši, lai bez pūlēm varētu tikt augšā un lejā pa klints sienu. Vienu vienīgu reizi Matis ieraudzītās nolaistas zemē. Tad viņš vai saprašanu pazaudēja un kā neprātīgs metās pie kāpnēm, lai tiktu augšā. Viņa laupītāji degdam cīņas kārēji sekoja Matisam, bet tad no Borkas cietokšņa šaujam lūkām izšāvās bultu lietus. Un mazais klipens dabūja vienu bultu gurnā, tā ka divas dienas sagulēja uz gultas. Skaidrs bija viens. Virvju kāpnes tiek nolaists tikai visstingrākajā apsardzībā – Rudens tumsa pašlaik smagi klājās pār Matisa pili, un laupītājiem tik ilga dīkā sēdēšana par labu nenāca. Viņi kļuva nepacietīgi un ķīvējās biežāk nekā parasti, tā ka lūvisē beidzot nācās viņus asi norāt. Ar saviem ķīviņiem un savām gaudām jūs man bungādiņas pārplēsīsiet. Dācieties prom, un ja nevarat dzīvot mierā un saticībā, pazūdiet kā divi deviņi. Tad laupītāji noklusa, un lūvisa lika viņus pie darīga darba izdarīt un sakopt vistu kūti, aitu kūtu un kazu stāli, pie tāda darba, kuru viņi no sirds ienīda. Bet neviens no tā netika vaļā, izņemot plikpaura pēru un tos, kuri tobrīd stāvēja sardzē pie vilka žokļiem un augšā pēles rīklas. Arī Matis darīja, ko spēja, lai uzturētu laupītājos dūšu. Viņš ņēma tos līdzi aļņu medībās, Ar šķēpiem un stopiem viņi devās uz rudenīgo mežu, un plikpaurs pērs smīnēja vien, kad viņi pāradās mājās, vilkdam līdz četrus lielus aļņu tēviņus, ko bija nomedījuši. Cik ilgi tad var ēst tikai vistas zupu, aitas zupu un biesputru vien, viņš sacīja. Nu būs kaut kas, ko zelēt, un mīkstākie gabali, ja valleši tiek bezzobainajam, to taču katrs saprot. Lūvis cepa aļņa gaļu un kūpināja aļņa gaļu un sālīja to, lai piepildītu ar vistas cepešiem un sālītām un kaltētām aitu ciskām pietiktu ziemai. Roņa, kā jau parasti, dzīvojās pa mežu. Tagad tur viss bija tik kluss, bet, lai tur uzturētos, arī rudenīgais mešs viņai bija labs diezgan. Sūna bija zaļa, mitra un mīksta zem viņas kailajām pēdām, kur tik jauki smaržoja pēc rudens – un kokus zari mirdzēja no valguma. Bieži līja. Viņai patika sēdēt sakņu pušai zem kuplas eglas un klausīties, kā ārpusē čabina lietus. Dažreiz lija tik spēcīgi, ka viss mešs šalca no lietas. Arī tas viņai patika. No zvēriem tipot kā neviens nerādījās. Viņas lapsas dzīvoja pa alu, bet dažreiz krēslā viņa redzēja staigājam aļņus un savvaļas zirgus ganamies starp kokiem. Ja gaužām gribēja noķert sev savvaļas zirgu un bija mēģinājis daudz reižu, bet nekad viņai nebija laimējies. Tie bija tik bikli un laikam jau grūti pieredināmi. Tomēr bija pienācis laiks Roņai dabūt zirgu. To viņa bija teikusi arī Matisam. Jā, kad būs pietiekami stipra, lai pati to noķertu, viņš bija atbildējis. Un vienreiz es to izdarīšu, viņa nodomāja. Es noķeršu vienu skaistu zirdziņu, aizvedīšu uz Matisa pili un pieredināšu, tāpat kā Matis to ir izdarījis ar visiem saviem zirgiem. Citādi runanīgais mešs bija savādi tukšs. Nozuduši bija visi radījumi, kas tur parasti mājoja. Tie droši vien bija salīduši savā salās un paslēptuvēs. Dažreiz, bet diezgan reti, no kalna leju patlaidās mežonīgās harpijas bet tagad tās laikam bija nomierinājušās un labprātāk uzturējās augšā savās kalnu alās. Tuvumā nerādījās arī pelēkie mošķuļi, tikai vienu reizi roņi redzēja pāris palūramais kāda akmens, bet no pelēkajiem mošķuļiem viņi vairs nebaidījās. Pazūdiet kā divi deviņi! Viņu uzskliedza un tie sēgdami pazuda. Birks? Nekad netika redzēts roņas mežā, un par to viņi tikai priecājās. Vai viņa priecājās? Dažbrīd Roņa pati nezināja, kā tas īsti ir. Tad atnāca ziema. Uzkrita sniegs. Uznāca augstums un sarma pārvērta Roņas mežu ledus mežā. Viss skaistākajā, kāds jebkad redzēts. Viņa tur slēpoja, un kad krēslā atgriezās mājās, viņai matos bija sarma un, lai gan viņai bija ādas dūrēņi un zābaki, atnaģi un kāju pirksti bija sasprāgājuši. Bet nekāds sniegs un augstums nespēja atturēt roņu no meža. Nākamajā dienā viņa atkal bija tur. Dažkārt Matis kļuva nemierīgs, redzot viņu drāžamies pa pakalniem lejā uz vilku žokļiem, un viņš sacīja Lūisai, kā jau bieži mēdz sacīt, ka tik nu izietu labi, ka tik viņai neatgadītos kaut kas ļauns, jo tad manai dzīvē ir beigas. Par ko tu gremzies? Lūvis brīnījās. Tas bērns tiks ar sevi galā labāk par jebkuru laupītāju. Cik reiž tas man tev jāsaka? Un zināms, Roņa tika ar sevi galā. Bet kādu dienu atgadījās kaut kas tāds, ko Matisam labāk bija neuzzināt. Pa nakti bija sasniedzis daudz sniega, aizputinot visas Roņas slēpju pēdas. Nu, viņai bija jāiebrauc jaunas, un tas bija grūts darbs. Augstums bija pārvilcis sniegam plānu sērsnes kārtu, un tā nebija diez cik stipra. Slēpis visu laiku grima sniegā, un nu beidzot viņa vairs nejaudāja braukt. Tagad viņa gribēja uz mājām. Roņa bija uzbraukus kalna korē, un pa otru pusi viņai vajadzēja braukt lejā. Tā bija stāva nogāze, bet viņai bija slēpju nūjas, ar ko bremzēt, un viņa bez baiļu drāzās lejā, kas sniegs kūpēja vien. Pat ceļam gadījās paugurs, un Roņa pārlidoja tam pāri, bet lidojumā pazaudēja vienu slēpi, un kad viņas kājas pieskārās zemē, viena kāja iegrima dziļā caurumā. Savu slēpi viņa redzēja pazūdam lejā pa krauju, bet pati palika sēžam ar kāju līdz celim caurumā. Iesākumā viņa smējās par to, tad pārstāja pamanīdam, cik viss ir nelāgi. Viņa nevarēja tikt ārā. Nelīdzēja nespēcīgi raustīšana, nevilkšana. No cauruma atskanēja murmināšana, un viņa uzreiz nesaprata, kas tur murmina. Bet piepieši viņa ieraudzīja kādu gabalu un nostāk no sniega traušamies ārā veselu baru rumpainīšu. Tos bija viegli atpazīt pēc resnajiem rumpīšiem, krunkainajām sejiņām un izpūrušajiem matiem. Pa lielākajai daļai rumpainīši bija mīļi un miermīlīgi un ļaunu nedarīja, bet šie, kas stāvēja un ar savām vientiesīgajām acīm tagad blēns uz roņu, šie bija neapmierināti, to varēja manīt. Viņi ņurdēja un nopūtās, un kāds no viņiem drūmi jautāja, kam viņi tā dar? Un pārējie tūdaļ piebalsoja, kam viņi tā dar? Izlauž jumt, kam tā, kam? Roņa saprat, ka ir iegrūdus kāju viņu zemes alā. Rumpainīš jau tādas taisīja, ja neatrada ziemošanai labu dobumotu koku. Es tur nekā nevarēju darīt, Roņa sacīja. Palīdziet man tikt vaļā! Bet rumpainīš tikai blendze viņā, nopūzdamies tikpat drūmi kā pirmīt. Viņi ieķersies jumtā! Kam viņš tā dar? Roņa kļuva nepacietīga. Tad palīdziet man, lai es varu tikt prom no šejienes. Bet tā vien likās, ka tie nec dzirdēja, nec saprata. Tie tikai vientiesīgi blenza uz viņu un pēc tam žigli nozuda savā zemes salā. No apakšas viņi izdzird rumpainīšu neapmierināto murmināšanu, bet piepeši tie sāka bļaut un klaigāt, it kā priecātos par kaut ko. Tas iet! Viņi kliedza, redz, kas par šūpuli, tas iet! un Roņa jūta, ka uz viņas kājas kaut ko pakar, kaut ko smagu. Māziņš puisīts tur labi karājas, rumpainīši bļaustījās. Šūpulī redz, tak tomēr mums vajadzēja to nejauko kāju jumtā. Bet Roņa negribēja gulēt augstumā un sniegā un turēt šūpuli dažiem dumjiem rumpainīšiem. Viņa mēģināja no jauna. Viņa rāva un vilka no visa spēka, lai tiktu vaļā. Un tad rumpainīši uzgavilēja. Maziņš puisīts, nu viņš rikten tiek šūpots, redz! Matisa mežā baidīties nedrīkstēja, to Roņa bija dzirdējis jau no mazām dienām un bija mēģinājis atradināties no tā, tomēr dažreiz tas nebija iespējams. Tieši šobrīd tas nemaz nebija iespējams. Padomā, ja nu viņa nemaz nevarēs tikt projām, padomā, ja šonakt viņai te būs jāpaliek un jānosalst. Viņa ieraudzīja tumšos sniega mākoņus virs meža, vēl krietni sniks. Sasnigs daudz sniega. Varbūt viņa apsnigusi gulēs zem tā, mirus un nosalus un šūpos uz savas kājas mazu rumpainīt līdz pašam pavasarim. Tad pirmais, ko Matis ieraudzīs, būs viņa nabaga meita, kas ziemā būs nosalusi mežā. Nē, nē, viņa kliedza, palīgā, nāciet man palīgā! Bet kas gan varēja viņu sadzirdēt šeit tukšajā mežā? It neviens, to viņa zināja. Tomēr viņa kliedza līdz vairs nejaudēja. Un tad viņu izdzirda rumpainīši apakšā sūrojamies. Jau caura šūpošana! Kam tā? Kam? Bet pēc tam roņi vairs nekā nevarēja sadzirdēt, jo nu viņi ieraudzīja vienu mežonīgu harpiju. Kā liela, melna un skaista plēsoņa tā ledalējās virs meža zem tumšajiem padebešiem, tad nolaidās zemāk un pielidoja tuvāk. Tieši uz roņu tā lidoja, un viņa aizniedz acis, nu vairs nebija glābiņa. To viņa saprata. Klaigādam un smiedamās harpī nolaidās blakus roņai. Mazais, skaistais cilvēciņš! Viņa spāga kliedz paraudam roņu aiz matiem. Guļ tikai te un atpūšas, jā, jā, jā, jā, jā! Tā smējās no jauna, un tie bija ārkārtīgi nejauki smiekli. Strādāt tu dabūsi! pie mums kalnos, līdz asinis plūdīs, citādi mēs plēsīsim tevi, citādi kodīsim tevi. Ar saviem asajiem nagiem harpija sāka raut un plūnīt roņu, bet kad roņi tomēr stingri turējās, tā saniknojās. Vai gribi, lai es tev kožu un plēšu? Harpija noliecās pār roņu un tās melnās, akmens cietās acis spīdēja aiz ļaunumu. Tad tā no jauna gribēja roņu izvilkt ārā, bet, lai Kā tā rāva un plēsa, tas viņai neizdevās, un beidzot harpija pagura. Tad es atvedīšu savas māsas, viņa klaigāja. Rīt mēs tev paņemsim sev līdzi, tad tu vairs neregulēsi un neatpūtīsies nekad, nekad vairs! Un viņa aizlidoja pār koku galotnēm un pazuda augšā kalnos. Rīt, kad atlidos mežonīgās harpijas, tad šeit gulēs vairs tikai ledus pikuts, Roņa nodomāja. Apakšā pie rumpainīšiem viss bija apklusis. Viss mežs bija kluss, gaidīdams drīz atnākam nakti. Arī Roņa negaidīja nekā cita. Viņa mierīgi gulēja un vairs necīnījās. Lai tā nāk arī, viņa domāja, pēdējā augstā tumšā nakts, kas mani nogalēs. Bija sācis snikt. Lielas pārslas bira viņai uz sejas – Tās izkusa sajaukdamās ar asarām, jo nu Roņi raudāja. Viņa domāja par Matis un Lūvisi. Nekad vairs viņi tos neredzēs. Un Matisa pilī neviens vairs nebūs priecīgs. Nabaga Matis! Viņš kļūst traks no bēdām, un nebūs vairs roņis, kas to mierina, kā viņa to allaž darīja, kad Matis bija bēdīgs. Nē, nu vairs nebija neviena, ko mierināt nebija viena, no kā gaidīt mierinājumu. It neviena. Teroņa izdzirda kādu saucam viņas vārdu. Dzīdri un skaidri tas skanēja, bet viņa noprata, ka tas būs bijis sapnī, un par to viņa raudāja. Nekad vairs neviens nesauks viņu vārdā, vienīgi sapnī. Un drīz viņu vairs arī nesapņos bet tad viņa no jauna izdzirda balsi. Roņa, vai tu neies uz mājām? Negribīgi viņa atvēra acis, un tur stāvēja birks. Jā, tur uz slēpēm stāvēja birks. Lejā es atradu tavu slēpi, un laime, ka tā, citādi tev būtu jāpaliek te guļam. Viņš nolika slēpi viņai blakus sniegā. Tev laikam vajag palīdzēt? Tad Roņa sāka raudāt tik skaļi un tik nevaldām, ka pašai bija kauns par to. Asaru dēļ viņa nevarēja atbildēt Birkam, un kad viņš noliecās, lai Roņu pacelt, viņa apķērās tam ap kaklu, izmisīgi murminādama, neej prom no manis, nekad neej prom no manis. Par šiem vārdiem Birks pasmaidīja. Neiešu, ja vien tu turēsies no manis vīravs atstatumā. Laid mani vaļā un nebrēc, lai varu paraudzīties, kā tevi izvilkt. Viņš noņēma savas slēpes, pēc tam nogulās uz vēdera blakus caurumam un iebāz tajā roku, cik vien dziļi varēja. Pēc ilgas knibināšanās notika neredzēts brīnums. Roņa varēja izvilkt kāju, un viņa bija brīva. Bet rumpainīši tur apakšā bija dusmīgi, un viņu mazulis brēca. Atmodin mazo puisīt, un šim tiek zemes acēs! Kam viņa tā dar? Roņa raudāja. Viņa nevarēja vien rimties, Birks pasniedz viņai slēpi. Nebrec, nu, viņš sacīja. Citā tu nemaz nejaudās tikt mājās. Roņa dziļi ievilka elpu. Jā, nu raudāšanai bija jāmet mirs. Viņa nostājās uz slēpēm un palūkojās, vai kājas spēs viņu nest. Es mēģināšu, viņa sacīja. Bet tu taču arī brauksi. Es arī braukšu, Atspērusies, Roņa aizbrāzās lejā pa stāvo nogāzu, un Birks viņai sekoja. Visu laiku, kamēr viņa cīnīdamās ar puteni slēpoja mājup, viņai aizmugurē brauca Birks. Reiz pa reizē viņai bija jāatskatās, vai Birks tur ir. Roņai bija briesmīga bail, ka piepeša Birks pazudīs un atstās viņu vienu, bet viņš sekoja Roņai virves atstatumā, līdz viņi nonāca pie vilka žokļiem. Tur viņiem vajadzēja šķirties, Tālāk Birkam pa slepeniem ceļiem bija jādodas uz Borgas cietoksni. Kādu brīdi viņi klusēdami stāvēja baltajā pārslu birumā un nu vajadzēja atvadīties. Tas bija grūti. To Roņa juta, viņa par visu var gribēja, lai viņš neiet prom. Klau, Birk, viņa sacīja, es vēlētos, ko tu būtu mans brālis. Birks smaidīja. Es jau varu būt tavs brālis, ja tu tā vēlies laupītāja meita. Es to vēlos, Roņa sacīja, bet vienīgi tad, ja tu sauks mani par Roņu. Roņa, Māšel, Birks sacīja, un viņš nozuda putenī. Šodien tu ilgi biji mežā. Matais sacīja, kad Roņa bija apsēdusies pie uguns, lai mēģinātu sasildīties. Vai tev labi gāja? Jā, Diezgan labi, viņa atteica pastiepdama pret siltumu savas ledus augstās rokas.